你話唔使聽大班㗎，你嗰啲人你唔好 sell 我啊！你大班講個朝早，大班趕客㗎，係嗰啲唔好聽。啊，你你可唔可以俾我停大班講句説話？得，你同你講我喺度㗎，你唔好真係以為我唔喺度先得㗎。你誒你就係大班嚟㗎啦？係啊係啊，我同你講咁耐嘢你都唔知㗎。啊！你真係開心啊！你真係好啊！鄭大班，我都我我好尊敬你，冇得否認。你雖然有陣時啲雖然有陣時啲 point 咧，你都歪咗。

Hong Kong, that's the place for you.